nomwe yabishikirije kuri wa mbere hari mu nama y'uguhimiriza urwaruka kwitaho iby'igihugu Evariste ndayishimiye akibutsa ko umwansi urwaruka rufise ari ubukene ntuze wemere umuntu aguha amahera nakwereka igikorwa ukora uwugufasha nagufashe gukora ushaka gusamaza ndaguha amahera nyine gaca ngenda akazoguma ntunze nawe uri umworo nicyo gituma tuze turategera utuntu tumwe tumwe amahera ukamenya uti ni urupapuro rwerekana itunga afise none iryo tunga ufise ni ushaka gutera imbere n'ubu mwebwe rwaruka ndabahamagarire kuguma mwiyumvira icyo bateza imbere ingwano ntiteza imbere umuntu n'umwe ntiteza imbere umuntu n'umwe kurwana shaka uvemwo kuko ntaho uzokijana igihugu wagisanzeho uzogisigaho nicyo gituma ingwano ntishobora guteza imbere ingwano nta na kimwe imaze uvuze mubwira kugiye kurwanira igihugu ugikore mu mupfuko kuzopfa ugisigaho rwarukana babwira ntihagire uzosubira kubahenda nimumenye irugamba mufise umwasi mufise n'ubwo bukene gusa jewe umuntu azovuga ati je mpuma mpfa ndiko ngwanya ubukene hari umuntu yapfa ariko agwanira ubukene mwabo urugamba rwonyene rw'ukuri la bonne guerre c'est ingwano ubura abagenzi ingwano nawe wibura rero ingwano yo kurwanya ubukene niyo ngwano yonyine nziza sindigera numva wapfuye ariko arwanya ubukene ahubwo arakira twige kurwana rero ubwo rugamba umwasi dufise ni ubukene twige ingene turwana n'ubwo bukene tugira abajenero bo kurwanya ubukene ngaha mu burundi twaratunganije amabatayo yo kurwanya ubukene kandi je nije ndi komanda supreme yo kurwanya ubukene je ndi komanda supreme ijya guverinema ni etamajoro generale yo kurwanya ubukene nicyo gituma umushyikiranganje ankoreye nabi cyangwa mukura nkazana ubundi kurwana neza kuko turiko turwanya ubukene rugamba kurwanya ubukene muratunganya komandema Variste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubona ibihugu bigize Afrika buseruko bije hamwe ngo bitorere umuti ibibazo by'umutekano bivugwa mu gihugu kimwe canke ikindi vyerekana ko umuryango utokomera mu gihe hari uduce tumwe tumwe twigaruriwe n'imigwigwana n'umwihwezo w'umuhinga mu vya politike akaba n'umushakashatsi muri kaminuza yigenga y'i Bruxelles mu Bubiligi Gerard Birantamije abishikije abishikirije inyuma y'inama iherutse guhuza abakuru b'ibihugu bihano urubibe na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bumvikanye ko imigwigwana iganira n'ibihugu iturukamwo ngo hatoga umuti uyu wanje nfatiye ku bintu bine icambere nuko uh... umuntu ushobora kuvuga ati igihugu cya kongo eh, cyarabonye yuko eh, ibibazo by'umutekano bigihanze ahanini byoba biva ku eh, ku bihugu bibanyi bivuga ko rero ibyo bihugu bibanyi biri mu buseruko bwa kongo ni ibihugu biri no muri uwo muryango w'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'ubuseruko mu gihe rero Kongo yinjiye ni uko ishaka kwerekana yuko icyo kibazo cy'umutekano eh, kiri mu buseruko eh, ari ikibazo isangiye n'ibi bihugu bibanyi biri mu buseruko bwacu kandi yifuza yuko ibyo bihugu byofatanya kugira ngo icyo kibazo gihere cya kabiri eh, umuntu ashobora kubonamo ni uko igihugu cya kongo cyatahuye yuko umutekano wacu udashoboka utagiye mu no kwita umutekano rusangi w'ibihugu bibanyi rero niko gufata iyo nzira y’ico no kwita mu rurimi rw'ifaransa eh, nouveau regionalisme sécuritaire cya gatatu umuntu ashobora kubonamwo ni uko eh, iyo nama yabaye yerekana eh, neza yuko ibihugu byose byayigiyemo bifise inyungu z'uko ikibazo c'umutekano cotorerwa inyishu mu buseruko bwa Kongo izo nyungu ziri ku rwego rusangi kandi ziri no ku rwego rw'igihugu kimwe kimwe cose nurangiza eh, ca kane mvuga yuko iyo nama yerekanye ku nshuro ya mbere ariko novuga yuko ibihugu bihurikiye hamwe iryo shirahamwe bishobora kuja hamwe kugira ngo bitorere umuti ikibazo c'umutekano uba uri mu gihugu eh, kimwe muri bigize iryo shirahamwe Eh, bivuga ko rero eh, ibi bihugu byamaze kubona yuko inzu y'umubanyi iriko irasha atakuguma urindiriye ahubwo ihejeje gusha ica yadukira iwawe. Eh, rero ibyo bihugu birabona yuko iryo shyirahamwe ry'ibihugu byo mu afurika y'ubuseruko ridashobora gukomera eh, naho ryari rifise ibintu byinshi bihari haba mu by'ubutunzi n'ibindi ntirishobora gukomera ngo ritere imbere mu gihe hakiriho uduce tumwe tumwe twigaruriwe n'imigwi igwana twigaruriwe n'imigwi y'inkozi z'ikibi n'ibindi shirari birantamije ashikiriza kandi ko bitoroshe ko mwene ko mwe n'iyo igawanira iganira iganira nako mu gihe itaba ifise inyifato n'intumbero ibiriko igwana iri ku kamwe kuvuga yuko iyo migwi irwana izohuta yitaba ibiganiro canke yemera no gushira ibigwanisho hasi igataha eh, nibaza ko atari ikibazo coroshe kwishura kuko eh, ubwa mbere ho iyo migwi igwanira mu buseruko bwa Kongo eh, n'imigwi yivuze amazina yivuze yavuze ivyiyumviro vyayo za politike yerekanye yuko ishaka kugwanya intwaro ziri mu gihugu kimwe kimwe muri ivyo n'ibindi ni ukuvugwa ko ari imigwi eh, yamaze gufata eh, intumbero yo kurwanya ikinakiriya eh, muri ibyo bihugu Eh, icya kabiri ni uko iyo migwi atamuntu bayifatira muri rusange ngo ayifate nk'umugumwe cyangwa umugwi ayifate yuko umenga ifite ibyiyumviro bimwe eka eh, n'imigwi itandukanye cyane kandi ni myinshi umuntu arabibonera mu mucegeranyo cyatanzwe n'umugwi witwa groupe d'études sur le Congo eh, uyu mugwi warerekanye yuko muri mu bwa Congo hagwanira imigwi irenga ijana muri iyo migwi hari imigwi imigwi yaho mu gihugu nyene ca Kongo hari imigwi iba ngaho muri Kongo mugabo igwanya amareta yo mu bihugu bibanyi hariho n'imigwi mbere ndetse usanga ari imigwi yamaze eh, kugira n'amashami yandi eh, ahantu uvuga nk'ivyo bita nk'umugwi bita ADF ca gatatu nuko uko kuvugana hagati y'iyo migwi n'amareta canke na Leta, imwe imwe cyangwa ziri hamwe si ibintu byoroshye kuko eh, amaleta yarafashe iyo ngingo mugabo iyo migwi nayo nta ntiyigeze ijya hamwe nayo ngo ivugane ati natwe dukeneye iki twifuza iki eh, iyo rero bavuze ibyo kuvugana ibyo kuvugana umuntu abishyira cyane cyane mu byo ni ukwita ibangabanganwa ry'inguvu za politiki z'ubutunzi z'imigenderanire iyo migwi iba ifise eh, urabye n'inguvu z'amaleta makuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu ibikorwa byo kwandikisha ibyuma byo kwiyunguruza nk’amapikipika adaca amafaranga n'amakinga akoreshwa mu kwinonora imitsi byatanguye kuri uno wa mbere mu gisagara cya bujumbura mu bibanza bandikirwamwo nko ku mazone ya kinindo na kanyosha aho bagenzi bacu baciye bamwe mu biyandikisha basaba ko hokongerezwa bandika kugira igikorwa kinyaruke bikaba byokorohereza abiyandikisha eh, kugira ntibatonde umwanya muremure Bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Cibitoke naho mu gisagara ca Bujumbura nyene bavuga ko kwikingira indwara ya malaria bigoye basigura ko ubukene barimwo butobemerera ko bagura umusegetera wo kwifuka kandi basanzwe baronka ivyo gufungura bigoranye bagasaba bagira neza na leta kubatabaza iyo misegetera ni mugihe kuri uno wa 2025 ndamukiza ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara ya malaria n'inkuru tubaza Vestine Butoyi bamwe muri abo banyagihugu bo muri quartier ya Kibitoke, igisagara ca Bujumbura bavuga ko bagwaye malaria kubera ubukene bw'ibifungurwa n'isuku rike ritewe n'amazi adengera hafi y'imihana yabo uyu mukenyezi ari muri abo yemeza ko inzara ibyunyura malaria ni nyinshi kubera iterwa n'inzara aho amakinga ahagarariye ntituronke ingene dufungura neza mfise abana umunani ariko kuva aho amakinga ahagarariye malariya ni nyinshi kubera sindonka ingene bafungura kubera sindi buronka ingene nogenda kurangura kuri kotebu ngo ndabishika no mu kinama n'umutwe kwikingira rero malariya mu kuryama mu musegetera kuri we n'umugani asigura ko ubusa hama kugura icyo uhereza abana ngo imisegetera nta misegetera dufise kuko umusegetera ugugwa n'amahera ntituri bugende kugura imisegetera hama ngo turare ubusa nayo dusumisha turayabura ni uko twibere nta muntu ari bufungure saa sita no mu ijoro twirirwa twicaye nta kuntu twoja kurangura ibintu kwa siyoni n'imitwe gusa twahora tuba dufise ikinga cyangwa akabajaja turi nka batatu umuntu aba afise nk'umutayi wa bitanu ipiripiri y'igihumbi ipwaro y'amajana atanu intore z'igihumbi itomati za bitatu ariko aho hose kubera byananiranye muri twebwe abantu nikora twahora tugira amagendera ku igarasiyo y'abana ibyo byose byahagaze uyu mugabo nawe ko amikoro maka atuma kwikingira indwara ya malaria bigorana muri kino gihe eh, ni ku kuntu bukene nyine kuko kidafashijwe n'undi muntu iyo ufise ubugira uca ucifashe eh, ku mpamvu rero usanga uba udashoboye kubyifasha nyine uca usanga byabaye uko nyine amahera yo kugura icyo kibazo ubu ni nko kumera kuri ruribwa n'umubu ufise amahera yo kugira ngo wikingire uyafise woca ugura umusegetera ukabona kwikingira iyo malariya mubwiye utayafise urumva cya wemera ukabaho muri ubwo buzima nyine banyagihugu basaba ko bofashishwa imisegetera nk'uko ihabwa abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu kugira nabo bashobore kwikingira indwara ya malariya urakoze vestine nubwo biruko imyaka iri hagati y'itatu n'itanu ngo irahera batagiye ku musego kubera indwara ya malaria, abakaba ari abanyeshuri bo kuri Ecoforum ecoforumonge ya kabiri babivuga bashikiriza ko biva kugukurikiza neza inyigisho zo kugwanya imibu ari itera malaria. Pascal Niyongabo Harongo iryo shure avuga ko ari inyigisho zitangwa kugira ngo n'umwimbo ku munyeshure ntusubire inyuma ku mvo zo kugwara abakutsa kivi barenga cumi baramaze guheba akazi mu kiringo c'indwi imwe gusa muri komine mpanda intara ya bubanza bamwe muri bo bamenyesha ko basezeye bagiye mu karuhuko k'igice ca kabiri bakanasigura ko bahevye akazi kuko bakora bataronswa agashiruka bute k'amezi atatu bari basezeranye n'abakoresha babo mu buyobozi bw'inderi bubanza bavuga ko bagiye gutunganya inama muri inondwi kugira ngo batorere umuti icyo kibazo buraca bugacana ayandi mu nkino mu nkino uburundi ngo nico gihugu ca mbere mu muryango wa afurika buseruko gikinirwamwo urukino rwa padel rusanzwe rukinwa nka tenisi jean marie julien sengiyumva uburundi aribwo buzoba buramukiwe kwakira ayo mahiganwa ido n'ido ni muri no bucana yandi y'inkino twateguriwe na jean marie vianney ndakumana muri bucanandi y'inkino iherutse twarababwiye ukugene urukino rwa padere rukinwa aho twabamenyesheje ko rufitanye isano n'urukino rwa tenisi ikinigwa ku bibuga uno munsi tukababwira ukugene urwo rukino rwifashe mu Burundi Jean Marie Juliette Sengiyumva icegera curongoye ishyiramo padere mu Burundi avuga ko urwo rukino ko rukiri rushasha mu bihugu bigize umuryango wa Afrika w'ubuseruko Burundi akaba arico gihugu ca mbere muri uwo muryango kiriko kirubaka ibibuga bikinirwako ko rukino urukino rushasha ngaha mu Burundi ndetse si mu burundi gusa ni mu karere ka east african community novuga ko mu burundi turi abambere turiko turubaka ibibuga by'urwo rukino haba muri tanzania kenya uganda sud sudan eka ndetse na congo urwo rukino ntiruratangurayo ivyo bibuga vyose bikaba biriko birubakwa mu gisagara ca bujumbura aho mu minsi iri imbere bazoca batumako abifuza kwiga urwo rukino kugira batangure kuyandikisha ndobamenyesha ko ivyo bibuga biriko birubakwa muri entente sportive de bujumbura mu minsi iza tuzobaha inimero na email abashaka kwiyandikisha bose bazo bakaduhamagara cyangwa bakatwandikira byoroshye hanyuma twaheze tukababwira ibikurikira ikindi ni uko mu mugambi wacu ko tuza rukino rushasha twarategekanije ibikoresho amarakete imipira eka n'ibindi byankenerwa bikenerwa kugira umuntu akina urwo rukino bihari tuzobibatiza uwasanzwe ari cyegera curongoye ishyirahamwe ry'inkino za padere mu Burundi amenyesha ko bafise umugambi wo kumenyekanisha urwo rukino mu kugwigisha mu mashuri atandukanye nuko tugomba kuja kugwigisha mu mashuri mato mato n'ayisumbuye kugira aho naho abana bakiri bato bato n'abakuze gatoya batangure kurukina hakiri kare kandi biboroheye kuko abana bakiri bato biroroshe kwiga inkino nshasha nk'izi padel nubwo rukiri urukino rushasha mu Burundi abakinyi b'ugo rukino baherutse kwigenza neza mu gutahukana ikibanza cya gatatu mu mahiganwa mpuzamakungu aherutse kubera mu gihugu ca Misiri kuzoba kuzobaba hafi mu itunganywa ryaho mahiganwa abakunda inkino bose na cyane cyane eh, amashira hamwe eh, arabi ivy'inkino nka za Seno Ministère de la Jeunesse et Sport n'abandi tubatera kamo ko bodushigikira bakadufasha mu bintu bimwe bimwe tuba dukeneye bijanye na administration impapuro e, eh, impusha n'ibindi canke twabadodora ko baze bavuge bati ingo mutubwire ikibagenza ko botworohereza mu byo tuzobasaba hanyuma abandi notera kamo na mashira hamwe n'amwe manini manini dufite nka mu gihugu kuzodufasha ibyo ndabivuze kubera ko kenshi inkino mwene zo zikiri nshasha bisaba uburyo kubaka ibibuga bisaba uburyo guforoma abantrenere n'iki ubufasha tuburonse buca budufasha natwe gukuvura yamera twari gusaba abanyagihugu canke ugwaruka canke abantu tugaca tuyakuramo ya sponsor Jean Marie Julie Sengiyumva ahanura ugwaruka kwijukira kwitaho urwo rukino rwa padel ababyeyi nabo akabasaba guhimiriza ugwaruka rwabo gwipfuza gupima ingabire zabo mu bijyanye n'urwo rukino rwa padel Daniel urakoze vianney ngenda kumana tugaruke ku nkuru ivuga ibijyanye no kwiyandikisha ku bafise ibyuma byunguruza abantu nk'amapikipiki adaca amafaranga n'amakinga akoreshwa mu kwinonora imitsi byatanguye kuri uno wa mbere mu gisagara cya bujumbura mu bibanza bandikirwamo nko ku mazone ya kinindo na kanyosha aho bagenzi bacu baciye bamwe mu biyandikisha basaba ko kongerezwa bandika kugira ngo igikogwa kinyaruke n'inkuru tubaza omehando wayo kuri zone kinindo Ivyo bikorwa biriko bikoregwa mu nzu iberamwe amanama abiyandikisha bateguriwe intebe ndende zibiri zishobora kwicarako abantu bashika ku 10 n'izindi ntonto zitatu ariko nk'igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo ibiri igihe twahashika ntabiyandikisha barenga cumi twahasanze handika abapolisi babiri bakoresheje fotokopi ya karangamuntu ya nyine hamwe n'izindi mpapuro ziranga icuma nka kakite hose ku mapikipiki yo mu bwoko bwa jeho kuki ibitandukanye no kuri zone kanyosha aho abiyandikisha barundanye ku meza z'abandika usabwa karite rose na karangamuntu yawe biroroshye cyane kandi turabishima nta munigano urimo kandi nabo barungitse kutwakira babyifatemwo neza ntibadukankamira ntibagire iki batwakirana ubwitonzi ntange abo biteze ko nyuma y'iryo yandikwa bazohabwa uburenganzira bwo gushika mu gisagara cya bujumbura hagati biyunguruje n'ivyo vyuma vyabo baravuze yuko hazoca haba liste y'ivyo vyuma hama liste imaze guhera bace badutumako kugira batwigishe uburyo tuzokwitwara mu gihe tuba turiko tugendesha ivyo vyuma mu mabarabara kugira ngo vyorohe yaba vyakunda bari guca bazana abandi babafasha ukwandika kugira ngo baheze n'ingoga nk'igihe cy'isaha zitanu n'iminota cumi n'umunani aho twava kuri zone kanyosha hari hamaze kwandikwa abagera ku ijana na mirongo umunani n'umwe naho muri zone kinindo bashika ku mirongo itandatu n'umunani igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo ibiri Arakoze Omeando wayo ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'itandatu ni hano duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na neri kwihangana yari mu buhinga bw'ibyuma mu kanya mukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mu karere ka afurika y'ubuseruko yo mu karere tubaramutse twongere tubaye n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere duhere muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ibiganiro hagati ya leta ya kongo n'abaserukira imihari igwana biriko birabera ku mugwa mukuru w'igihugu ca kenya i nairobi kuva kuri uyu wa gatanu igenekero rya mirongo na kabiri uku kwezi bitangujwe n'umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru okapi cyo muri kongo abaserukira imigwi igwanira mu buraruko bwa kivu bashitse i nairobi Nairobi inyuma y'umutaga nk'uko vyemezwa n'amasoko yegereye abahinga b'igihugu ca Kongo bariko bafasha muri ibyo biganiro Ivyo biganiro hagati y'imigwigwana n'abahinga b'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Kongo byarabandanije no kuri w'Imani Nairobi muri Kenya. Imwe muri iyo migwi igwanira mu buseruko bwa Kivu baritavye ivyo biganiro. Ibiganiro vyo kuri w'Imana vyabaye umugwi M23 urongoye na Makenyo udaserukiwe. abaserukira uwo mugwi barigejweyo bisabwe n'abaserukira umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi kubera ko uwo mugwi wasubiriye kugaba ibitero mu ntara ya Kivu y'uburaruko umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres yarashimiye kuri uyu wa gatandatu ukwitanga k'umuryango wa w'afurika y'ubuseruko mu gushyira imbere amahoro n'umutekano mu gihugu cya kongo no mu karere nk'uko tubandanya tubisoma muri icyo kinyamakuru ikinyamakuru depeche.cd kigaruka ku ngwano zabaye hagati y'abagwanyi ba m23 barongowe na jomba hamwe n'igisirikare cya kongo kuri uyu wa gatandatu mu karere ka rucuru amakuru yo mu karere Itorokaniziro ry'amakuru Rwanda Broadcasting Agency ritangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yashitse muri Uganda kubonana na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni hamwe no kwitabira ibiro byo guhimbaza imyaka 48 y'amavuka y'umuhungu w'umukuru w'igihugu Museveni Muhozi Kainerugaba yagize uruhara runini mu guhuza ivyo bihugu bibanyi muri Tanzania umukuru w'igihugu Samia Suluhu Hassan yateye akama amashirahamwe muzamakungu gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambe imbere guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu gukoresha amasoko ntangaguvu adatosekaza ibidukikije nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru mwana y'inci Ico gisabo umukuru w'igihugu Samya yagishikirije kuri uyu wa gatandatu igihe yabonana n'userukira ibanki y'isi muri ico gihugu. Umukuru w'igihugu ca Tanzania abona ko nubwo ibihugu bigerageza guhindura ikoreshwa ry'amasoko ntanganguvu atonona ibidukikije birakenewe ko bifashwa kugira bihangane n'ihindagurika ry'ibiye nk'uko bibandanya byandikwa n'ico kinyamakuru. ni hano turangirije no makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere mwayashikirijwe na Moise Misago afadikanijwe na Audrey Akimana na Hutaha amakuru yo mu karere